Beno, babi, behin bezala, Germen eh, Blezio dugu gurekin Amnistia Internazionaleko kidea, arratsaldeon Germen? Arratxaldeon. Eta martxoaren e, eh, sortziaren arira, ba, emakumeen eskubideen inguruan aritu behar zera gaurko kolaborazioan, ezta? Bai, berakizkoa. Beraz, <laughs> eh, bai, aipatu nahi nuen, beraz, egun berezio hori, e, mazten edo emakumeen nazioarteko eguna, Eta haik, uh, Internazionalek, Internationalek uh, eh, biztanda egunero sustengatzen dituela emazte militanteak, eh, beren eskubideen alde, eh, direnak, Aipatu ditu niaurek, horroi dira behar bada entzuleak, Mexikan, Valentina eta holako emazteko Egiptan, Tunisian, ara, holako. Beraz, um, biharko, emazten uh, eskubideak nahi ditu, aipatu uh, amesti internazionalek, bereziki ipar afrikan eta erdi ekialdean, moien horrian delakoa frantzesez, eh? ipar afrikan eta erdi ekialdean, emaziak uh, uh, borrokan, irautza horietan, borrokan ari direnak sustengatzea eta elkartasuna erakustea. Hala. Uh mhm. -huh. lau uh, erialdeetan, eh? aipatuko ditugu ala hautatu abitu amnistit. Iranen, Saudi Arabian, Yemen euh, errialdean eta euh, Sirian. Hala. Azten gira beraz, eh, iranen, eh, euh, konkretuki dira, eh, dei batzu, iranen, dei egin behar dugu, milaka, eh, mundu zabalean, eh, nazrin sotude, izena, aska dezaten, nazrin sotude, abogatu emaztea da, e, ezaguna, e, giza eskubideen alde lan egiten duena, eta nazrin sotude, sei urte presondegira kondenatua da, eta teheraneko evin e, deitu presondegi e, fama gaitzeko, bon, denek badak iter, bedere militanteek, tortura eta olako tratu txarrak, horregiten dituztela, ezin presondegi hortan. Beraz, deiak, Igor eh, igortzeko eh, behar dira eh, edo behar duten zulek beti bezala e, webgunea edo frantziako amnesti e, puntu fr edo e, espainiakoa amnestia puntu es. hortan kausitu zuen dei hori, nazrin sotu iranen. Uhum. ez da bakarra binen hola hautatzen ditu amnestik beti persona pertsona berezi batzu. zu. Gero, bigarren erialdea, eh, Saudi Arabian. Uh, eh, errialde hori ere, aipatu noen jadanik, horretira, entseguro Mikel, zenta, emarte eh, gazte bat, zigortua izan zen, uh, zaharu kaldiak, eh, flagelazion delakoa, eh, ukaitea, bakarrik, horretzira, auto bat gidaturik. Eh, eta bere aneia zuen amta onduan. Eh. Ah. eh. preso ere mazuten asieran, bizpairu egunez. Ara, beraz, eh, Saudi Arabian, Eh, emaztek nahi dute bihar prezeski eh, egin alako simbolikoki ki kampaina bat otuen gidatzeko eta horre ere amnestik du milaka pertsonek ara, deliak uh, igorditzazten emazte horien alde. E, Belgikako uh, amnesti webgunean gauzitzen da hori, ez, frantziakoan, behinan, uh, ara, badakigu, eh? amnesti.be belgik bezala. Eh? eta hor, euh, um, bat bada, biztanda uh, bon, testoak igortzen aldi da, behin argazkiak ere. Zeren eta, bon, iduriz, uh, Hora ez da hain garantizua benan bai, otu baten gidatzea, biztanda da, da eh, eskubide baita espadakoa, eh, aske mugitzea, eh, askatasunaren eh, oinaria, eh, ezak, eta beraz, igortzen aldira ere, argazkiak, hartzen dituzue argazkiak, Eh, testo bat eh, eskuetan, eh, ara sustengu edo elkartasunezko testo bat, emazte horien zat, Euh, euh, et igorri horiek bada e, e, webgune berezi bat foto, c'est foto, hein, photo, a, euh, e, arrobaz, eh, hein, abildua amnesti.fr. Hala, hortan, hortara tigori balio du, hein, eh? emazte horiek ukanen dituzte gero. Hala, hala, bigarren erialdea eh, bera, zaudien arabia, afilma ah, bat ere bada, antziko nuen, hala, kasik, eh, YouTube uh, abaliatzen badizu erabiltzen nik ez, <laughs> behinan, ni behin otrebeago azirezte, eh, YouTube koan, kausituko duzu filma bat amnestik egina emazte horietaz, eh, ingelesez eman adute, eh, zenta eh, Londresen egina, Saudi Arabian eh, Women eh, Must Drive Their Way to Freedom. Hala, gizatu beren buruz. Hala, mm -hmm. hirugarrena, ez da, hain haipatua, alako transizio gobernamendu bat dutela, eta eh, zenta aizatu dute beren uh, diktadorea, ne? Eh, ba, lendakaria zuen izena behinan adere diktadore bat. Eta tan galdegiten dugu hori ere dei bat, transizio eh, gobernamenduak lan egin dezan ango emazten eskubideen defensorekin eta uko egiteko diskriminak eta guzier emazten eh, kontrabistan da, emazten aurka lege eta usaietan edo praktiketan, eta bereziki uh, bortizkeria emazten, uh, emazten Horiek dira galderak eta uh, datizue hain han eh, izan dela Yemenen eh, eh, Nobel bakesaria, hemena izan da bimilata eta amikan, Karman deitu emazte bati, kasetaria da. Eta frantzian entzunen da frantzenter iratian, ala erana dautate. Nahuakol Karman. Ara, izen bitxia binana da horiek dira emazte kuraietsuak. Bo, azkena da uh, latzena, eh, anezaki, kasu latzena, Sirian gertatzen direnak. Eta, hor, uh, uh, biziki, bo, ez dakit nola erran, ni pixka bat harrituan intzen, gutunak, igortzen, igoriko ditugu, nornaik nor naik, textoa kausitzen aldu tekstua amnesti.fr delako hortan uh, tekstua bada, dena, bon, gutunak igortzen ditugu, Bachar el Assad et Mustehadi. Au leader felicitations Asma el Assad victoire. L'honneur est Omen. Eta gaitziko fama ona egin zioten Asma el Assad Bon, eskondu quand euh, tu, et quand Bachar eh, omen emazten eta horren eskubideen defensore eh, gaitza zela, alako, eh, ba, kaseta batean, vog deitu kaseta batean, eh, bereziki, gaitzeko fama egin zioten fleur du desert, olako, gauza ederak eh, eran bainan, amnestik, eh, reiten duen mesela, isilik dago, andere hori, eh, omen emazten eskubideak defenditzen zituela, eta isilik dago oraiko bortizkeria eh, bere errialdean gertatzen den bortizkeria ez du aipatzen ere. Eta hortaz ere bada filma bat beraz youtube YouTubean, First Lady, Silent on Syria's Human Rights Record. Ara, beraz, isilik dago la, Eh, delako eh, bere errialdean eh, eskubiden urraketa eh, izigarri horier buruz. Ara, eta hor, beraz, testu hori kauzitzen alduzue eta bada zuzen dena, eh, Damaskus edian, ingelesez, rexelentzi, azma alazat, benen testua frantzisez eta behar bada espainiolez ere, Eh, delako amnesti puntu ez hortan. Eh? Hala, hori, beraz, biztanda galde egiteko, e, e, zerbait errandezan eta bere senarari eta galde egindezan uh, bortizkeria, hala, hori um, nula erran, bon, uko, uko egiteko bortuz, bortizkeria hori er, eta eriten dugu nola gure elkartasuna hein, delako ango siziako emazte uh, zentabadira asko manifestali etan eta emazte defen euh, defensoreer. Hara, horiek denak. E, gero, azken itza eh, beraz, badira argazkiak eta deiak Eta gero, berriak emanen ditut, eh, ondoko eh, mankizunetan, ondoko hasteetan, basu horietaz, eta, eh, bon, azkenian eh, zerbait horokorki eraiteko, eh, amnestik beti dio, am, gisa eskubideak, giza eskubideak eh, direla, emistan eh, da, hortaz behar e, bali madira ere, ara eta bereziak biztan da, emazten aurka. Eh? Benen, giza eskubideak eh, dira lehenik. Oso, no, Germen, ba, mi esker gurean egon izanatik beste behin ere, eta laiz, laizter arte. Bai, mi